lūkojoties ar mīlestības acīm. Papētot savu ķermeni, tu ieraudzīsi miljardiem no tevis atkarīgu dzīvu būtni. Katra šūna tavā ķermenī ir dzīva būtne, kas uz tevi paļaujas. Tu esi atbildīgs par tām, šīm dzīvajām būtnēm, tavām šūnām, tu esi Dievs. Tu vari apgādāt tās ar nepieciešamo mīlēt, tās vai arī būt pret tām ļauns. Tava ķermeņa šūnas ir tev pilnīgi uzticīgas. Tās darbojas saskaņā. Varētu pat teikt, ka tās tevi pielūdz. Tu esi viņu dievs. Tā ir absolūta patiesība. Ko tas nozīmē? Atceries, mežs bija pilnīgā saskaņā ar Artemīdu, kad viņa pagrima mežs pārstāja viņu cienīt. Atguvusi apziņu, viņa devās no zieda pie zieda, sacīdama. Man ļoti žēl, ka tā notika – bet nu es atkal par jums rūpēšos. Un attiecības starp Artemīdu un mežu atkal bija mīlestības pilnas. Šis mežs ir tavs ķermenis, un tu, pieņēmis šo patiesību, savam ķermenim teiks to pašu. Attiecības starp tevi un tavu ķermeni, visām šīm dzīvajām šūnām, kas uz tevi paļaujas, var kļūt ļoti skaistas. Ķermenis un šūnas nevainojami pilda savu attiecību pusi, tāpat kā suns. Otra puse ir tavs prāts. Ķermenis rūpējas par savu pusi, bet prāts ir ļauns un ķermeni aizvaino. Pavēro, kā tu izturies pret savu kaķi vai suni. Arī pret ķermeni ir jāizturas tāpat, tam nepieciešama mīlestība. Ķermenis vēlas saņemt mīlestību no prāta, bet prāts saka, nē, man nepatīk šī mana ķermeņa daļa, paskaties, kāds man ir deguns, man nepatīk, Manas ausis tā ir par lielu. Es esmu resns, man ir pārāk īsas kā ājas. Prāts iedomājas par ķermeni visu ko. Tavs ķermenis ir pilnīgs tieši tāds, kāds ir, bet to pieņem traucējumi priekštati par labo un slikto, pareizo un nepareizo, skaisto un neglīto. Tie ir tikai priekštati, bet mēs tiem ticam, un tā jau ir problēma. Mēs gaidām, lai ķermenis izskatās vai uzvedas kādā noteiktā veidā, jo mums prātā ir iedoma par pilnību. Mēs noraidām savu ķermeni, taču tas mums ir pilnībā uzticīgs. Pat ja ķermenis nespēja kaut ko paveikt, jo nav tā veidots, mēs to piespiežam un tas mēģina. Tu dari pāri savam ķermenim. Ja tu noraidi pats savu ķermeni, kādas izredzes tad ir citiem? Pieņēmis savu ķermeni, tu spēsi pieņemt gandrīz katru, gandrīz jebko. Runājot par attiecībām, Tas ir ļoti svarīgi. Attiecības ar sevi atspoguļojas tavās attiecībās ar citiem. Kad tu dalies mīlestībā ar partneri, bet noraidi savu ķermeni, tu kļūsti kautrīgs. Tu domā, mans neglītais ķermenis, kā gan viņš var mani mīlēt, ja es šādi izskatos? Tu sevi noraidi un domā, ka arī partneris darīs tāpat. Noraidot kādu citu, tu noraidi viņā tieši to pašu, ko sevī. Lai spētu veidot attiecības, kas noved paradīzē, ir pilnībā jāpieņem savs ķermenis. Tas ir jāmīl, tam jāļauj būt brīvam, dot un saņemt, nekautrēties, jo kautrība nav nekas cits kā bailes. Piemēram, tu raugies uz savu suni, tu skaties uz viņu ar mīlestību un priecājies par viņu skaistumu. Nav svarīgi, vai suns ir glīts vai neglīts, tu esi laimīgs vērojot, cik skaists viņš ir – jo tu viņu nevērtē. Skaistums ir tikai iemācīts uzskats. Tev liekas, ka bruņu rupucis vai vārde ir neglīti? Tu vari ieraudzīt skaistumu vārdē, tu vari ieraudzīt skaistumu bruņu rupucī. Viss dzīvēs ir skaists, itin viss, bet tu domā, ak, tas ir neglīts. Jo kāds ir iemācījis tev vērtēt, kas ir skaists un kas ne? Gluži tāpat kā iemācījis ticēt, ka kaut kas ir slikts vai labs – Tas, ka tu esi skaists vai neglīts, īss vai garš, tievs vai rasns, netraucē tev būt brīnišķīgam. Ja ejot cauri pūli, caur pūli, cilvēki tev saka, tu esi skaists, tu vari teikt, paldies, es zinu, un turpināt ceļu. Tam nav nekādas nozīmes, bet ja tu netici, ka esi skaists, un kāds to pasaka, tad gan tam ir nozīme. Tad tu teiksi, vai tiešām? Šis viedoklis var tevi iespaidot, un tas, protams, padara tevi par viegli iegūstamu medījumu. Tev šķiet, ka tev ir vajadzīgs šāds vērtējums, jo tu domā, ka neesi skaists. Vai atceries stāstu par burvi virtuvi? Tev ir viss nepieciešamais, tāpēc tu saki, nē, paldies. Ja kāds piedāvā picu apmaiņā pret tavu paklausību, ja tu netic, ka esi skaists, bet gribi tāds būt, un kāds saka, Es vienmēr apliecināšu tavu skaistumu, ja ļausi sevi vadīt. Atbilde būs, o jā, lūdzu stāsti man, ka esmu skaists. Tu to paļau, pieļausi, domādams, ka tev nepieciešams tāds apliecinājums. Svarīgs ir nevis citu viedoklis, bet tavējais. Lai ko teiktu prāts, tu esi skaists. Tā tas ir. Tu esi skaists. Tev nevienam nekas nav jāapsola, lai tu būtu skaists. Citi drīkst redzēt, ko vien grib. Ja tu apzinies un pieņem savu skaistumu, citi var teikt jebko, bet viņu viedoklis tevi neietekmē nemaz. Varbūt tu esi izaudzis pārliecībā, ka esi nepievilcīgs un apskaudi citu skaistumu. Lai attaisnotu skaudību, tu sev teici, es nemaz negribu būt skaists. Tev varbūt pat ir bailes būt skaistam. Tam var būt dažādi cēloņi bet visbiežāk tās ir bailes no sava spēka. Skaistām sievietēm ir vara pār vīriešiem, un ne tikai pār vīriešiem, bet arī citām sievietēm. Sievietes, kas nav tik skaistas, tevi apskauž, jo tu pievērs sev vīriešu uzmanību. Ja tu skaisti atģe, apģērbsies, un visi vīrieši vēlas tieši tevi, ko šī sieviete saka? Ak, viņa ir izlaidīga. Tu sāc baidīties no citu sprieduma. Atkal priekšstati un viltus pārliecības iecērt brūces emocionālajā ķermenī. Tad mums, protams, ir nepieciešams tās nosekt ar melu un noliegumu sistēmas palīdzību. Arī skautība, skaudība ir priekšstats, ko viegli salaust apzinoties. Tu var iemācīties tikt galā ar citu sieviešu vai vīriešu skaudību, jo patiesība ir tāda, ka ik viens ir skaists, Vienīgā atšķirība starp dažādu cilvēku skaistumu ir priekšstats, kam viņi tic. Skaistums ir tikai priekšstats, bet cilvēki tam tic un smeļas spēku savā skaistumā. Laiks iet, un tu sāc novecot. Tu vairs neesi tik skaista. Uzrodas kāda jaunāka sieviete, un tagad viņa ir tā skaistā. Tātad laiks plastiskajai operācijai jāmēģina saglabāt varu, jo tieši skaistums taču ir mūsu spēks. Novecošana sāk mūs sāpināt. Sāpināt. Ak, Dievs, man skaistums zūd. Vai mans vīrietis mani vēl mīlēs, ja nebūšu tik pievilcīga? Tagad viņš skatīsies uz citām sievietēm, pievilcīgākām par mani. Mēs pretojamies novecošanai, jo domājam, ka vecs cilvēks vairs nav skaists. Šis uzskats ir absolūti nepareizs. Zīdainis taču ir skaists, arī vecs cilvēks ir skaists. Bet ne jau acis izlēm to, kas ir vai, ir vai nav skaists. Iemācīties spriedumi ierobežo mūsu laimi un liek mums atraidīt sevi un citus. Vai tu saproti, ka tā mēs radām dramatismu, nolemjam sevi neveiksmē? Novecot ir skaisti tāpat kā pieaugt. No bērna mēs kļūstam par pusaudzi, par jaunu sievieti vai vīrieti. Tas ir skaisti. Kļūt par vecu vīru vai sievu arī ir skaisti. Dzīvē ir posms, kurā mēs aktīvi atjaunojamies. Tajā laikā mēs gribam būt seksuāli pievilcīgi, jo tā mūs iekārtojusi daba. Vēlāk mums nav vajadzības tādiem būt, bet tas nenozīmē, ka neesam skaisti. Tu esi tas, par ko sevi uzskati. Nekas cits tev nav jādara, vienkārši jāpieņem sevi. Tev ir tiesības būt skaistam un to izbaudīt – Tu vari godāt savu ķermeni un pieņemt to tādu, kāds tas ir. Tev nav nepieciešams kāds, kas tevi mīlētu. Mīlestība nāk no tevis. Tā dzīvo mūsu sirdī un ir tur vienmēr, bet aiz miglas sienas mēs to nejūtam. Skaistumu ārpus sevis iespējams novērtēt vienīgi tad, kad jūti skaistumu, kas mīt tevī. Tev ir priekšstati par to, kas ir skaisti un kas neglīti. Ja tu sev nepatīc, maini savu priekšstatu, un tava dzīve mainīsies. Izklausās vienkārši, bet tas nav tik viegli. Tas, kurš kontrolē priekšstatus, kontrolē arī sapni. Kad sapņotājs spēj kontrolēt sapni, sapnis var kļūt par meistardarbu.